Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ, Հանրային ռադիոյի նոր եթերաշրջանում նորովի է ներկայանում նաև Գործարար Արցախ հաղորդաշարը։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Իվանյան համայնքում, եկել ենք ցանոթանալու Սամվելի բիզնես գործունեությանը, իսկ Սամվելը զբաղվում է ծաղիկների մշակությամբ։ Տեսնում ենք ջրի կաթիլներ, հավանաբար Սամվելը ջրում է ծաղիկները։ Հիմա կմոտենանք։ Սամվել, բարև ձեզ։ Ես Վարսիկ եմ Սամվել ջան։ Հա, հանրային ռադիոյի գործարարցախ հաղորդաշարն է։ Մտնենք ձեր ջերմոցները մի քիչ զրուցային։ Տակ կնի, չէ՞, հա։ Դե, ոսում բայց մի քանի վարկյա մտնիմ դիսկա։ Գեղեցիկ ու շքեղ վարդեր, որ ծնվում են Արցախի անուշահամ ջրի կաթիլներից եւ դառնում ամենաշքեղ նվերը յուրաքանչյուրիս համար անձայրադիր վարդասրահ է, լի հիասքանչ եւ բուրումնավետ հոլանդական վարդերով, այո։ Միայն հոլանդական են։ Չէ, բեն մի հատ սորտ բան ունենք։ Ահա, հիմա կպատմենք իսկական եդեմական դրախտ է, որը հիմնել է Սամվել Մայելյանը։ Սամվել ջան, պատմեք, խնդրեմ, երբեք մուտք գործել ծաղիկների գախարդական աշխարհ։ Միտքը սկսել է 2019 թվականին, իրականացել ենք 20 թվի առաջի կիսամյակում եւ շարունակել ենք 21 թվի գարնանը։ 21 թվի գարնանը։ 21 թվից արդեն գործնեություն եք պատերազմից հետո նախքան պատերազմը ծրագրել էիք, այո։ Հա։ Սամվել, սացիլները որտեղից եք ձերք բերում։ Սացիլները ճիշտ ասած, սկզբնական սացիլները մյուս կողմի էլ ընկերիս հատ նվիրել։ Ա բայց այս տարվա այս այս մի կողմի սացիլները գնել եմ Հայաստան ներմուծել են Հոլանդայից որոշ քանակի բան իրանցը պիտոմնիկ այլ կոչվում է պիտոմնիկից գնել եմ Դուք ծաղիկները նորագույն տեխնոլոգիաներով եք աճեցնում, այո Ոչ վերջի տեխնոլոգիայով, բայց նորագույն, հա Պետական աջակցությունից օգտվել եք Չէ, պետությունը ոչ մի հարցում չի օգտվում Իմել եք Դիմելը դեմել ենք, ինքն էլ ոչ մի անգամ ենք դիմել, առաջինը միջև պատերազմը մեկնաբանում են նրանով, որ ծաղիկները բարենային անվտանգության մասնիկ չեն կազմում, դե կռվից հետո էլ քանի որ գերեզմաների քանակը կտրուկ շատացավ է երևել է։ Այժմ պահանջարկը ավելի է մեծացել։ Եհ, հա, ծաղիկների պահանջարկը մոտ 2 անգամ ավելացել է կռվի միջև կռվի ու կռվից հետո ծաղեր Արցախում հազվադեպ են ծաղիկների մշակությամբ զբաղվում։ Այո։ Հա, նե ասում են նորագյուղել մարդ կա, փոքր բանոմի, բայց ոնց որ ոչ մի չի անում, գործը չկա, չի զարգանում։ Չէր զարգան, ասենք 2 տարի է ես սրանով զբաղվում եմ, պատրաստականություն եմ քաշել բոլորին օգնեմ, կոնսուլտացիայի բանի տեսքով, ոչ մեկ այս այս շրջանում բալոջից բռնած, ինչև հասկանալի ծաղիկի մշակման ոչ մեկ չի զբաղվում։ Որտեղ եք իրացնում։ Ունեք հատուկ խանութ։ Խանութների ցանց ցանցում էլի, ասենք, սա հենց օրինակ Ասկերյանի խանութում 10 րոպե 20 րոպեից գալու է։ Ամեն օր գալիս է։ Հա, ամեն օր դե ծաղիկ կալնեմ, դրա համար ամեն օր մենք ի չեն գալիս, մենք ենք անում։ Գալիս էլ են, մոտակա գյուղերից մարդիկ գալիս են իրանց կարիքների համար, ասենք 5 հատ սքո առիթով մի հատ ուրախ առիթով գալիս ինձ այդ ընտան։ Սավել, իսկ տոնական արարողությունների ժամանակ ունենում եք հատուկ պատվեր պատվեր ունենում եմ, բայց քանի որ փոքր աջերմուց քանակ, ասենք, բանի քանի քառակուս 1000 քառակուսիա ինքը ծայիկների համար փոքր է։ Պոմիդոր վարուն գանելու համար հալ շատ լավ է, նաև շատ է, բայց ծաղիկ անելու համար քիչ է, էլ որտեղ մրցակցակի շրջանառությունը ավելի շատ է, քան ասենք վարունգի ու արտադրանք ավելի երկար է, քան վարունգը, ասենք վարունգը 3 ամիս աճեցնում ես, հետո ասենք x կիլո թաղից ստանում ես։ Ցայկը ամեն կտրելուց հետո 45 օր պիտի սպասես, որ հաջորդը գա։ Բանը ապարոտը ավելի բան է, հա, էլի։ Սամվել, իսկ քանի տեսակի ունեք, մի քիչ քայլենք եւ զրուցենք, այո։ Դա փորձել եմ բազմագույն առաջ արկանեմ, չնայած սա սխալ պրինցիպ եմ ընտրել, այս չափսի ջերմը ջերմոցի որ ես ունեմ, մոտարապես 3 գույն պետք է լինի ընդամենը, բայց մենք գցեցինք բռնեցինք որ երեք գույնը ճիշտ չէ, էլի ավելի շատ կլինի որ բազմազանություն ունի, ասենք տեղը մենք մալինը գույնն է, սի բանա կատնա, սպիտակնա, հեսա բորդոնա ուղղակի մի քիչ շատ են թողել, կարմրել է, էլի բացվել է, բայց ինքը բորդո է։ Իսկ որոնք են ավելի պահանջված։ Ահա, բորդոն, կարմիրը։ Կարմիրը կար հենց միտքը է տալի բիզնես մոդելը, որ սխալ եմ ընտրել ես, օրինակ ճիշտ մոտեցումը պետք է լիներ այն, որ ես մենակ այս չափսը, այս 500 քառակուսի մենակ կարմիր գույն պետք է անեի, հա, որ եկամուտս ճիշտ լիներ եւ ձեր ասած, որ լավ առիթներ իր, ասինքն լավ առիթը նա հարսանիքն է, էլի։ Այո, այո։ Հարսանիքների ժամանակ գալիս են ջայլ տղեկին, գալիս են քեֆս գալիս է, իհարկե որ գալիս են մտնում են ասում են 101 հատ է հապնի մետրանց արդեն գոզում, իմանալով կինը նաեւ որ ասենք այդ մեծ գումարա հասկանում ես վեր, բայց դե առաջարկ չեն կարողանում այտենց ապահով բան անենք, էլի մատակարենք, որովհետեւ 101 հատ վարդ կարմիր գույնի չի աճում միանավար մի միջապսի էլի խնդիրը պիտի ելնի մինիմում 5 անգամ ավել այդ գույնը որ կարողանաս բան իսկ ամենաշատ վաճառվողը դա կարմիր բորդո վարդն է Ղարաբաղն է որտեղ ինքը ունիվերսալ է եւ սփո հարավություն եւ ուրախության էլի Ահա, իսկ ռոռոտնումը կաթիլային համակարգով է։ Հա, կաթիլային, հա, մի ջերմոց մի մոդուլը բան է, հա, ստանդարտ կաթիլային է, հա, այս մեկը ուրիշ տեսակի էս կոչվում ապա էմիցենտների տարբերություն կա էլի ասենք իր նեղինը ինքը տված ավելորգանսի 10 սանտիմետրը մեկ ջուր է թափում ստե ամեն մի քոլի տակը 2 լիտր է թափում ասենք գաղափարների մոտեցումը մի քիչ ուրիշ ձևի է ինքը հավասարաչափ է թափում ավելորդ ջուր չի թափում գետնին ինքը միշտ տակ անեղ ավելորդ ջուր է թափում Սամվել հաղորդակցվելով բնության այս հիասքանչ էակների հետ սովորաբար մարդը դառնում է ավելի բարի, հոգեպես ավելի հարուստ եւ կա այսպիսի մի կարծիք, որ բոլոր ժամանակներում մարդիկ օգտվել են ծաղիկների, այսպես ասենք, ճակերտներում ռոմանտիկ լեզվից, որ เป զի արտահայտվեն առանց խոսքերի։ Որ ասեմ, ինձ հատուկ միտք եմ դրել, որ իմ ներքին աշխարհը գեղեցկացնեմ կամ հարստացնեմ, սուտ կլինի, իմ մոտ նա երևի դրա թարս տարբերակն է, այսինքն իմ ներքին աշխարհն եմ փորձում ներկայացնեմ սրանը, էլի, այսինքն հարստությունն եմ ներ բացում, ոչ թե ներառում եմ ներս։ Բայց ընտրությունը ծաղիկների ջերմոցուց դե չպիտի լիներ բավարար է։ Պետք է սխալ գրում ալներ, ուղղակի ինձ ստացվեց, որ գնել եմ միջով կռիվ այստեղ, ու երևի գուցե լավը դա եղավ, որ չկործրեցի, էդ էլ չկործրեցի։ Էդ էլ։ Իսկ ծաղիկ, ինչու ծաղիկ քո ամեն օր որ մտնում ես այսպես այս գեղեցկությունը տեսնում ես, քո ասած հավասարակշռությունն ա գալը էլի ներսում, որ հա ճիշտ բանում ես, աուրա ստեղծել քո համար։ Իրավամբ էկզոտիկ ծաղիկներ, բազմազան եւ յուրահատուկ տեսականիներ են եւ հավանաբար սրանցից յուրաքանչյուրն ունի իրեն բնորոշ առանձնահատկություններն, այո։ Հա, անսան հա, ոնց որ մի ընտանիքի տարբեր երեխաներ են։ Մեկը տակ չի սիրում, այն մեկը տակն է սիրում, այն մեկը գույնը փոխում է տարին 3 անգամ, ոնց որ ասենք բլիզնիցին ոնց է որ 4 ասում են, 4 լետ 30-ի այս այսեսի տարին 3 անգամ իր գույնը փոխում է։ Ահա, սկսում է բաց մալինովից, չէ, հիմա հոտ չկա։ Հա, հոտն էլ, չէ, հոտն էլ բանով սեզոնային է, հոտ։ Սեզոն կա չիլնում մտնել, ստեղ ասին գարնան կեսին ապրիլ ամսվա 20-25-ին։ Ընդհանրապես կողերը որ ցուրտ օրը փակում ենք, ներսը մի այլ կարգի չես զգում, չես հասկանում ինչ հոտ ես զգում։ Այնքան տարբեր հոտեր են, ամեն մեկ իր սորտով սկսում ավանանել, այս կողմն ես գալի մի մի հոտա, մեջտեղ ուրիշ հոտա, այլ շատ օրինակ է, բայց Հիմա ամառը քիչ է հոտը, շատ քիչ է։ Նամանած է սպիտակը, որ ասենք ուրիշ ձևի հոտ ունի, միակ եզակի նեմեցական սորտ է, որ հոտ ունի, սպիտակը вообще հոտ չի լինում։ Սա ունի, բայց ամառը չունի։ Քույր ամառը։ Ամառը չունի։ Ցավել իսկ ամառային սեզոնին ավելի դժվար է, հա? Եվ դժվար եւ վաճառքի տեսքից բան չի։ Արդյունավետ շահոտ նույնիսկ պատկերացրեց։ Դժվարը ասեմ, էլի Գիտեք ոնց է, ձմեռը երբ որ աշխատում ես ջերմոցի ներսում, դու ընդհանուր բոլոր միկրոկլիմայի վերաբեր մոնքը շատ հեշտ է, որտեղ քո կոնտրոլի տակ է։ Ասենք պետքա տակացնել, դու տակացնում ես, պետքա սառեցնել, դու հաջողում ես, որ ինքը սառի։ Պետքա խոնավությունը շատացնել, դու ջուր ես փչում, պետք չի խոնավությունը շատացնել, գողերը բացում ես կամ ես։ Իսկ ամառը դա հնարավոր չի անել, ասենք ինձ հիմա ստե պետքա 75% խոնավություն ասենք ես համարվայի շոքին դուրս ու 10% անդամրապես շատ դժվար է։ Այն կողմը օրինակ ունենք դրած հովացման համակարգ, որը ինքը գեներացնում է նաև փոշի, բան գորոշացած օդ, ջրի հետ խառնած էլի, ասենք, բայց մեկ է, էլի չի օգնում, ասենք անդել 45%-ա։ Ստե ասենք 10%-ա, հիմա դեքա 50-45%-ա, բայց պետք է լինի 75, որ վարտի հայլությունը տեղը ունի, բոյը տեղը ունի, դա որ քիչ է վարտը, ասենց աճում է, որ ասենք կողմը կտենակ տարբերությունները բոյերի եւ գլուխների աստությամբ։ Հիմա սա առաջին ջերմոցն է, հիմա անցնենք երկրորդը։ Այս պահին կարծես թե ջրվում է, հա, Սանվել։ Էս էլ իմ օրինաց համակարգն է կոնալություն ստեղծելու համար, ասենք էս բանը վրա չունենք ջուր։ Ահա սեթի վրա։ Ծառում ենք ջուրը սեթի վրա։ Պետք է սպերսնի դոշ դա էլ էսի բանը։ Մարախովի անունով։ Ամեն խփում է այդ սեթի մեջը, որ անցնում է խոնավացած օդի նման ներս եւ հովացում է կատարում եւ խոնավության բանը ավելացում։ Դե հա, դա ուղղակի այս սետկան որ եղել է, ես գցել բռնել եմ, որ դա շատ հետաքրքիր կան։ Դե ու տենց սարել եմ այս բաները, դրել եմ ասուս մասուս։ Իսկ փրկություն կա, սրա մեջ լուծում չի, բայց փրկություն է, այդ ոնց որ ասենք որ ջրից մեռն ես ամեն մի գտած կաթիլ ջուրն էլ էլի բանա չէ։ Սա վել մասնագիտությամբ գա մասնագիտությամբ ես ցելեկոմ մասնագետ եմ եւ անվտանգություն Ակեի, Telecom, Internet, IT, ահա, ամեն ձևի ոնց է տեխնոլոգիաների հետ, էլ։ Այո։ Իմ համար ուղակի հոբի ա դառել այսօրվա վրա։ Իսկ գյուղատնտեսությամբ 2021 թվականից է, հա, ինչպես Չէ, 13 թվից, 13 թվից այգիներ եմ հիմնել։ Այո։ Մինչև 20 թվին արդեն ես ջերմոցի գործ, ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվում եմ 20 թվից։ 20 թվից։ Այս պահին 19-ից շարժվում այստեղ Ինչ։ Ինչ է այս պահին տեղի ունենում։ Սա հովացման համակարգն է։ Այսինքն նկատում եք, չէ՞, ստեղ ավելի կոմֆորտ է։ Եվ եթե դուք ձեզ լավ եք ստեղ զգում, ծաղիկն էլ լավ զգում, բայց մեզ չի լավ, որ իր իր ամենակոմֆորտ բանը 24 աստիճանն է, մենք հիմա 30-ի տակ ենք ստեղ ներսում։ Փաստորեն իրանց համար էլի դեռ այն կոմֆորտը չի։ Հələ այն կոմֆորտը չի, այն բանի մատերի մոտ մոտավորապես 25-26 աստիճանը, այնտեղ դե ավելի լավ է իրանց համար, ավելի բանը եւ խոնավության բան չափանիշին այն կողմը ավելի բարձր է։ Ինքը օդը մտնում է այն մատերի արանքով, վենտիլատորները ստից բրթում են դուրս ներսի օդը։ Ավտոմատ դրսից օդը խոնավանալով եւ հովանալով մտնում է ներս։ Համակարգը կոչվում է հովացման համակարգ էտա, բայց ամեն գործում, որ ասма հելնում են նաև չեփները, օրինակ սա համակարգը տեղադրած է եւ հիմա Ղարաբաղ լիքը ջերմա տերեր գնում են սրան, առնում են այս համակարգերը տեղադրում են, բայց իմ նման ասենք մի բան շատ կարևոր բան պակաս է այս համակարգերը պետքա նաև ունենան բան, դվիշոկ, ահա, որ հոսանքազրկման դեպքում ավտոմատ հոսանք ստանա։ Հոսանք ստանա, ճունեք չէ, այսի երրաֆազա, հա, դա թանկ աճույք է, 5-ից 10 միլիոն պետք է մենակ այդ դիվիժոկի համար տնեն, իսկ որ հաշվում ես ինչ կարաս իրականացնես Ղարաբաղում, ոչ մի ուտելիք կամ ծաղիկ չի կարա գնով այն ձևի կանգնի Սիբիստոյումսը, որ դու կարողանաս գնաս 10 միլիոն էլ մի հատ բանի փոխտաս։ Դրա համար ասենք շատ գյուղատնտեսներ տենում են այնքան, որ հոսանք կա, եթե հոսանք կա, կա, չկա, չի, այսինքն այս համակարգը չի աշխատում, այս ջերմոցում նաև այն վիճակն է, ոնց որ եմյուսում։ Այո։ Իսկ Ղարաբաղ հոսանքը դիտեք որ պատահաս է։ Այո, հատկապես պատերազմից հետո հաճախ են կունենում անջատումներ։ Սավել, այստեղ կարծես ուրիշ տեսակի ծաղիկներ են։ Չէ, չէ, այս նույն ծաղիկներն է, այն նույն Գորդոնն է, դրա համար եմ ասում, ինքը կարմիր է երևում, որովհետև այնտեղ որ շոկից փոխում է գույնը։ Եվ առաջկա ծրագրերի մասին ընդլայնվելու ասած ընդլայնելու պլաններ չունեմ, որովհետև դեք ոնց աստեղ բարդություններն ու դժվարությունները այնքան շատ են ու ստե դաժե ոչ թե պետության աջակցության պակասությունն է կասկում, այլ ընդհանրապես բնակլիմայական պայմանները չեն համապատասխանում, ասենք Ղարաբաղ ջերմուսներ անելը մենք պրոստը անում ենք, բայց սխալ է, էլի ասենք, մեր արտադրած արտադրանքը մի քալ ցածր է, եթե խոշոր ներդրում չանես այս վերջի տեխնոլոգիաներով, այդ 5-րդ սերնդի ջերմ, 5-րդ, 6-րդ սերնդի ջերմոցները, որոնք փողի մեջ չեն աճեցնում հույսը։ Իրանք արդեն աճեցնում են լրիվ իսկուստվի բանի մեջ, արհեստական մատերի մեջ, որի մեջ կամ կակոսա, կամ միներալնի վատա է, եւ այսինքն ինքին նաեւ աճեցած լրիվ էլի, կամ դրան պիտի անցնես, դե իհարկե վարտերի հետ վարդը ինքը կարա սարխային դա անես, ասի չի ուտվում։ Կալակի մելը աճեցնել էլի, բայց դե մեկա ներդրումների մի քիչ ավելի շատ է եկամտաբերություն ցածր։ Սամվել ջան, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ծաղիկների կախարդիչ աշխարհում ապրելը բնականաբար շատ հաճելի է եւ ես պարզապես ռադիոյում կնդիրներին ասեմ, ապրենք գեղեցիկ եւ հաճելի միջավայրում։ Շրջապատենք մեզ դրախտային գույներով եւ բազմերանգ ծաղիկներով եւ ես համոզված եմ, որ այդ ժամանակ օրը ապարորված կլինի անսահման բարությամբ եւ սիրով։ Դուքս համաձայն Դե ինչ սիրելի ռադիոն կնդիրներ, այսօր մենք բացահայտեցինք Սամվել Մայլյանի բիզնես գործնեությունը Այսքան այսօրվա համար կհանդիպենք։